Pirmoji karalių knyga, 20 skyrius. Sirijos karalius Ben-Hadadas surinko visą savo kariuomenę. Su juo buvo 32 karaliai, žirgai ir kovos vežimai ir puolė Samariją. Ben-Hadadas per pasiuntinius pranešė Izraelio karaliui Ahabui. Tavo sidabras ir auksas yra mano, taip pat tavo žmonos ir geriausieji vaikai. Izraelio karalius atsakė, mano valdove karaliau, kaip tu sakei, aš ir visa, kas man priklauso, esame tavo. Pasiuntiniai vėl atėjo pas Ahabą ir sakė, taip sako Benhadadas nors aš sakiau tau, kad tu atiduosi man savo sidabrą, auksą, žmonas ir vaikus, bet rytoj šituo laiku atsiusiu pas tave savo tarnus. Jie iškratys tavo bei tavo tarnų namus ir visa, kas brangu tavo akise, surinkę išsigabens. Tada Izraelio karalius, sušaukęs visus krašto vyresniuosius, jiems kalbėjo – klausykite ir stebėkite, kaip Benhadadas siekia pikto. Jis atsiuntė pas mane pasiuntinius, reikalaudamas mano žmonų, vaikų, sidabro ir aukso, ir aš jam neprieštaravau. Visi vyresnieji ir tauta jam atsakė, neklausyk ir nesutik. Ahabas atsakė Ben Hadado pasiuntiniams, Sakykite mano valdovui karaliui, kad aš visą, ko jis reikalavo pradžioje, darysiu, bet paskutinio jo reikalavimo nevykdysiu. Pasiuntiniai viską pranešė Benhadadui. Karalius vėl siuntė pas Ahabą pasiuntinius su tokiu pranešimu tegul dievai padaro man tai ir dar daugiau, jei Samarijos dulkių bent po saują užtektų žmonėms, kurie seka mane. Izraelio karalius atsakė, ten nesigeria tas, kuris dar tik juosiasi, tarsi jau nusijuostų. Benhadadas potavo su karaliais palapinėje, kai išgirdo šitą atsakymą jis įsakė savo tarnams pasiruošti, ir tie išsirikiavo kovai prieš miestą. Pranašas priejo prie Izraelio karalius Ahabo ir tarė. Taip sako viešpats, ar matai visą šitą daugybę? Aš ją šiandien atiduosiu į tavo rankas, kad žinotum, jog aš esu viešpats. Ahabas klausė, per ką? Pranašas atsakė, taip sako viešpats, per sričių kunigaikščių jaunuolius. Karalius vėl klausė, kas turi pradėti mūšį. Jis atsakė, tu. Sričių kunigaikščių jaunuolių buvo 232, o iš viso Izraelitų 7000. Jie išėjo vidudienį Benhadadas buvo nusigėręs, gerdamas palapinėje su 32 karaliais jo sąjungininkais. Sričių kunigaikščių jaunuoliai išėjo pirmieji. Benhadadas pasiuntė žvalgus, kurie jam pranešė. Vyrai paliko Samariją. Jis įsakė, jei jie eina taikos prašyti, suimkite juos gyvus, o jei eina kariauti, vis tiek suimkite juos gyvus. Sričių kunigaikščių jaunuoliai išėjo iš miesto, o kariuomenė sekė juos. Jie žudė kiekvieną, kuris kovojo prieš juos, ir sirai bėgo, o izraelitai juos vijosi. Sirijos karalius Ben Hadadas pabėgo ant žirgo su kitais raiteliais Izraelio karalius išėjo ir paėmė kovos vežimų ir žirgų ir smarkiai sumušė sirus. Tada pranašas, atėjęs pas Izraelio karalių, jam tarė, eik, sustiprėk ir žiūrėk, ką darai, nes po metų Sirijos karalius vėl tave puls. Sirijos karaliaus tarnai kalbėjo karaliui, jų dievai yra kalnų dievai todėl jie mus nugalėjo. Bet jei kariautume su jais lygumoje, mes juos nugalėtume. Padaryk šitaip. Pašalink visus karalius iš jų vietų ir jų vieton paskirk vadus. Surink kariuomenę, kokią praradai. Taip pat atstatyk žirgų ir kovos vežimų skaičių, tada kariausime su jais lygumoje ir tikrai juos nugalėsime. Karalius paklausė jų patarimo ir taip padarė. Metams praėjus, Benhadadas su savo kariuomenė atėjo į Afeką kariauti su Izraeliu. Izraelitai susirinko ir išėjo prieš juos. Izraelitai sustojo priešais juos lik dvi mažos oškų kaimenės. Osiru buvo pilnas kraštas. Tuomet Dievo vyras, priejas prie Izraelio karaliaus, tarė. Taip sako viešpats, kadangi sirai sakė, kad viešpats yra kalnų dievas, bet neslėnių dievas, tai aš atiduosiu visą šitą daugybę į tavo rankas, kad jūs žinotumėte, jog aš esu viešpats, Taip, jie stovėjo pasiruošę vieni prieš kitus septynės dienas. Septintą dieną prasidėjo kova. Izraelitai nužudė tą dieną šimtą tūkstančių sirų pėstininkų. Likusieji pabėgo į Afeko miestą, kur ant 27 tūkstančių užgriuvo mūras. Benhadadas irgi pabėgo į miestą ir pasislėpė vidinėme kambaryje. Jo tarnai jam kalbėjo. Mes girdėjome, kad Izraelio karaliai yra gailestingi. Apsijuoskime ašutinėmis, užsidėkime virves ant kaklo ir išeikime pas Izraelio karalių. Gal jis paliks tave gyvą Jie apsijuosę ašutinėmis, užsidėjo virves ir atėję pas Izraelio karalių tarė. Tavo tarnas Benhadadas prašo, palik mane gyvą. Ahabas atsakė, jei jis dar gyvas, jis yra mano brolis. Vyrai tai palaikė gerų ženklų ir pakartojo, Benhadadas yra tavo brolis. Karalius tarė, atveskite jį. Benhadadui atėjus, Ahabas pasisodino jį į savo vežimą. Benhadadas tarė jam, miestus, kuriuos mano tėvas atėmė iš tavo tėvo, gražinu. Tu įsteig priekyvečių Damaske, kaip mano tėvas buvo įsteigęs Samarijoje. Ahabas atsakė, šitomis sąlygomis aš tave paleidžiu, Juodu sudarė sandorą ir Ahabas paleido Sirijos karalių. Vienas iš pranašų viešpačių paliepus tarė savo draugui, mušk mane, bet tas atsisakė jį mušti. Tada jis jam sakė, kadangi nepaklausiai viešpatės žodžio, kai pasitrauksi nuo manęs, tave nužudys liūtas. Kai jis pasitraukė, Jį pasitiko liūtas ir sudraskė. Sutikęs kitą vyrą, jis vėl sakė, mušk mane. Tas mušė jį ir sužeidė. Pranašas užsirišo raišti ant akių. Nuėjęs atsistojo prie kelio ir laukė karaliaus. Karaliui praeinant, jis sušuko. Tavo tarnas dalyvavo mūšyje, Vienas žmogus atvedė pas mane vyrą ir įsakė, saugok jį. Jei jis pabėgs, tu atsakysi savo gyvybę arba turėsi sumokėti talentą sidabro. Kai tavo tarnas buvo užsiėmęs šiuo bei tuo, jis pabėgo. Izraelio karalius jam tarė, tu pats savo pasakėjai teismo sprendimą. Jis skubiai nusėmė raištį ir Izraelio karalius atpažino, kad jis pranašas. Pranašas jam tarė, taip sako viešpats, kadangi tu paleidai vyrą, kurį aš buvau paskyręs sunaikinti, tai tavo gyvybė bus už jo gyvybę ir tavo tauta už jo tautą. Izraelio karalius vyko namo į Samariją, paniuręs ir nepatenkintas.